haya ndiyo maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuna lugha ambayo inazungumzwa na huyu kijana anayezungumza kwenye mitandao Muhammad Bacho kwamba juu ya suala la kutumia kauli ambayo mimi nilipata kuizungumza katika mihadhara yangu iliyopita ya wakati huo tunazungumza mambo haya ya kuyabainisha mambo ya, mu, ya makhawarij na shari zao na kujiingiza kwa baadhi ya waislamu katika michakato ya kupambana na serikali lakini kufanya maandalizi ya kuandaa vijana kuingia bungeni na waislamu kujipanga kuingia katika ushirika wa ugombea kwa sura ya dini kwenda kuutetea Uislamu na kuusimamisha Uislamu kwamba njia rahisi ya kusimamisha Uislamu katika dunia hii ni kuingia huko hata namkumbuka mmoja wao alipata kuzungumza ile lugha inayozungumzwa kwamba katika misemo ya Kiswahili aliye juu mgoje chini anaweza chini asishuke unatakiwa umfuate huko huko juu. Kwa sisi Waislamu lazima tuingie kule, na ikawa ni maneno ya kuhimiza. Zama hizo tulipata kuzungumza maneno mengi sana, na tukaizungumza kwa upana sana mambo ya siasa ya demokratia, na tunaamini kabisa wanaozungumza sasa hivi kama huyu kijana, mimi naamini haijui demokrasia, mimi naamini haijui demokrasia, lakini kwa sababu hakuna anayezuiliwa kuzungumza basi sisi tuna haja ya kuwakumbusha waislamu na kuwanasihi waislamu waweze kuwa na umakini katika kile ambacho wanakisikiliza kutoka kwa wazungumzaji katika shubha ambayo aliizungumza kwenye kikao chake kwamba sisi tunaingia katika uchaguzi kwa dharura kwa sababu kuna kanuni za kidini ambazo zimewekwa ah, juu ya kuangalia maslahi na mafsadi tunakusudia kuondoa madhara makubwa na kuingia kwenye madhara madogo eh kwamba tunaangalia akhafu dararaini tunaangalia akhafu dararaini na hili ni jambo tusipolifanya tutakuja kupata hasara tutalia sisi na watalia waislamu wote na hata wenye kuzungumza pia watakuja kulia kwa sababu atakuja kiongozi ambaye watu watakosa elimu watu watanyimwa maji watu si matibabu, uhuru wa kuabudu utakuwa mdogo, watu watapitisha walevi, walevi watarahisisha pombe, watafanya kadha, watafanya kadha. Akatoa mifano aliyojaliwa kuitoa, lakini nukta ya msingi ni pale alipozungumza jambo la kielimu kwamba watu wanaingia katika nukta hii akhafu dararaini, lengo lao ni kuondoa madhara makubwa na kuingia wao kwenye madhara madogo kwa hiyo wanaingia kwenye madhara madogo kwa lengo la kuondoa madhara makubwa Allah azza wa jalla ametuambia ndani ya Qur'an katika suratul Hajj juu ya watu kama hawa wanaowaingiza waislamu katika maneno kama haya ya kutumia maneno ya haki katika kuitafuta batil fa innaha la ta'mal absar hakika si kwamba macho yao hayaoni watu hawa ni vipofu walakin ta'mal qulubu allati fi sudur lakini nyoyo zao ndo zimekuwa vipofu, nyoyo hazioni wala nyoyo hazingatii. Hakuna Muislamu asielewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Hakuna Muislamu hajaisikia hii aya kwenye masikio yake, na ni amri kutoka kwa Mola wetu subhana, msisaidiane saidianeni katika wema na msaidianeni katika nini katika ucha Mungu mambo yanayokukurubisheni kwa Mola wenu saidianeni mambo yanayokukurubisheni kwa Allah saidianeni mambo yanayohusu maisha yenu nyinyi wanadamu saidianeni wala taawanu ala alithmi waludwan wala msisaidiane juu ya madhambi msisaidiane kwenye nini kwenye uadui ni nani mtanzania anayeweza kuondoa uchaguzi wa demokrasia kwenye haya mawili alithmi wal udwan nani anaweza kuyaondoa eh yupo yani nani anaweza kuondoa alithmu madhambi yanayopatikana katika haya hii mijumuiko na hizi kampeni nani anaweza kuondoa ma, madhambi yanayopatikana katika demokratia? Nani anaweza kuondoa Uadui unaopatikana anaweza kuondoa? Tushuhudie sisi na tumeshuhudia mara nyingi, mtu wa chama hichi na chama hichi hawasemi, bali mtu haswali nyuma ya mwenzake. Kwa nini? Huyu mwana CCM kafiri huyu, kwa sababu ni CCM anakuwa na kafiri, lakini wewe wa chama kingine ambaye unataka kuchukua nafasi ya kuna CCM unakuwa nani wewe ndio muislamu wewe ndio una haki ya kuswalisha huyo hana haki wakafikia watu hawaoleani wakafikia watu hawazikani na haya mambo yapo yako wazi kabisa muongozo wa Qur'ani msisaidiane katika hilo ikiwa Allah akatuongoza hivi halafu wewe unatuambia kwamba tunaingia sisi kwamba tunataka tuondoe madhara tunaingia kwenye madhara madogo kwa ajili ya kuondoa madhara makubwa nani aliingia akafanikiwa kuondoa tajarubu lazima ipatikane lakini unaondoaje kitu ambacho ni hakika kwa kutumia kitu ambacho unakidhania kitakuwa unaondoa vipi wewe yani mimi mimi ni mgombea mathalan mimi ni mgombea ishakaa madarakani mmejua wizi wangu na mmejua wema wangu au sio yani mmejua uzuri wangu na mmeujua ubaya wangu halafu amekuja mwingine asema mimi nitakuja kuwa hivi na hivi na hivi mimi ni hakika na yule sio hakika si ndivyo si ndivyo nyinyi mnaondoaje mimi kwa kumleta msiyemdhania mnamdhania atakuwa hivi lakini hamjui hakika yake na wangapi walikuja wakawaja kuwa ni wabaya kuliko waliokuja ni wengi zaidi kwa nini nyie mmeingia kwa kipimo kipi? yani una kipimo gani cha kuona kwamba huyu ni bora kuliko ni huyu? Huyu atakuwa na maslahi na sisi kuliko ni huyu. Wewe Muislamu una kipimo gani katika hili? Na hauna elimu ya ghaibu. Hii njia ya kumleta kiongozi mwadilifu kwa kutumia njia hiyo, hili ni jambo ambalo halipo katika sheria ya kisheria, halipo katika misingi ya kidini na sisi tunapohitajia kumtafuta kiongozi lazima tupite katika njia za kisheria njia ambazo ametuelekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam halafu Allah hawezi kutuamrisha jambo alafu asituwekee njia ya kulifikia lile jambo alipomleta mwanadamu duniani alimleta mwanadamu na akatuambia kwamba atakuwa khalifa au sio inna ja'alna fil ardi khalifa sasa tunataka kumweka khalifa katika ardhi manake kumbe ukhalifa sisi ni asili yetu au hivyo ukhalifa sisi kuwa viongozi ni asili yetu si baba yetu alikuwa khalifa si baba yetu Adam alikuwa ni kiongozi kwa sisi kiongozi ni asili yetu lakini asili hii itaondoka tutakapokuwa tumekwenda kinyume na njia za kuifikia asili hiyo na tukizipita zile njia za kufikia huo uongozi tutapewa huo uongozi lakini tukienda kinyume hatuwezi kupata tunafahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim hii ni ahadi ya Allah na ahadi ya Allah ni ahadi ya kweli wala haina uongo ndani yake. Kwa hiyo tukihitajia sisi istikhlafu katika ardhi, tuna haja ya kuingia kwenye demokrasia. Kwa yule mwenye mtazamo kwamba sisi tunaweza kuingia kule kwa ajili ya kufikia lengo hili na ahadi hii ya Allah, hii njia yake itakuwa ni njia batil na hawezi kupatia. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia walau anna ahla alqura amanu la lafatahna alayhim barakati minas sama kwa kumbe njia ya kupata maisha mazuri na njia ya kufanikiwa na njia ya kuondokana na dhiki na tabu ni sisi kuamini na kumcha nani na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala lakini kupitia kiongozi sio njia kwa sababu huyu kiongozi anaweza kuwa kiongozi mwema na anaweza kuwa kiongozi mbaya bali mtume ametuambia katika hadithi nyingine ya Abdullah ibn Umar kama alipopokea Imam al-Baihaqi alipokuwa akitaja yale mambo matano ya maasi na madhara yatakayopatikana kutokana na yale mambo matano mtume aliwaambia masahaba zake ya ma'shara al-muhajirin khamsun idha btulitum bihinna واعوذ بالله ان تدركوهن مambo matano mtakapodiriki kuwa na hayo mambo na muomba Allah akuhifadhini na hayo mambo manake haya matano yakikupateni mtapatwa na haya matano lam tadhhar alfahishata fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina mataw hautadhihiri uchafu wa uzinifu lam tadhhar alfahishata fi qaumin qatt hautadhihiri uchafu kwa watu hata yu'linu biha mpaka wakawa wanautangaza ule uchafu uzinifu na uovu unatangazwa ulifanyika kwa siri ukawa unafanyika hadharani illa fashafihi mutta'un ila kwao yataenea maradhi ya milipuko yanaenea kwetu usio wal auja'u na magonjwa ambayo lam takun madat fi aslafihim hayakuwahi kutokea kwa watu waliopita kabla yao si tunaishi nayo au hatuko nayo sasa unaposema tunataka tuondoe magonjwa si njia tumeambiwa kwenye Qur'an si njia tumepewa kwenye sunna sisi ni wajibu wetu kurejesha umma katika hii njia watu waache maasi watu waache uzinifu watu waache uasharati watu waache matusi watu waache njia za kuyaendea haya lakini pia mtume alayhi salatu wassalam akatuambia walam yanqusu almikyala walmizan watu hawatapunguza vipimo vya kuuzia mizani zao za kupimia bidhaa zao kwenye biashara zao illa ukhidhu bisininati wa shiddati almauna wa jawri sultani alayhim wizi wa kwenye mizani vibaba na mizani za kuuzia watu watakapoanza kupunguza huko ukhidhu bisinina watapata kwanza ukame wa shiddati almauna watapata maisha magumu wa jauri sultani alaihim na viongozi wao watakuwa majeuri tukitaka viongozi wetu wasio majeuri dawa yake itakuwa nini na tupambane na wezi biashara si ndio sisi wenyewe wafanya biashara raia kwa hiyo watu walipokuwa waovu wanastahiki kupewa kiongozi jeuri ili awanyoshe, awarudishe kwenye njia. Sasa unaposema kwamba tunaweza kuondoa hizi dhiki kwa kuingia kwenye uchaguzi wa demokrasia, wewe unaenda kuiangamiza jamii ya Kiislamu, kwa sababu hiyo njia hakuizungumza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama kuhusiana na kaida ambayo aliitaja akhafu dararaini mimi nitapenda nikusomeni mashekhi maneno ya Sheikh Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipokuwa akifafanua hii kaida anasema katika kitabu Sharh al-Manzuma usul al-fiqh wa qawaidihi asema al-mamnu'u yubahu lid-darurati kitu kilichozuiliwa na sheria kimekatazwa na sheria kina kinahalalika kutumika kwa dharura walakin bishartaini lakini kitahalalika kwa masharti masharti mawili kitu ambacho sheria ya dini imekuzuia kitaruhusika kutumika kwa dharura kwa masharti mangapi masharti mawili الشرط الأول الشرط الأكوانزا أن نضطر إلى هذا المحرم بعينه tume, tumezidiwa kwenye hii haramu yani tumekuwa sisi ni mudhara ni watu ambao tume, tume, tumenyongeka tuko taabani tumezidiwa tumeathirika na hii haramu yenyewe bimaana alla najda shay'an yadfa'u ad-darura hatuwezi kupata kitu ambacho kinaweza kutuondolea hiyo dharura tena ila hadha ash-shay'u al-muharram isipokuwa hichi kitu ambacho kimekatazwa na sheria kimeharamishwa fa in wujida siwahu ikiwa patapatikana njia nyingine isiyokuwa hiyo ya haramu fa innahu la yahillu basi itakuwa sio halali walau indafa'at ad-darurata bihi hata kama ile dharura inaweza kuondoka kwa kuifanya ile haramu mnielewa haya maneno mmuelewa shekhe na haya maneno tunatakikana sisi tuwe hatuna mbadala wa kuondoa ile dharura iliyotupelekea sisi kwenda kufanya kitu kilichokatazwa ikiwa patapatikana njia nyingine basi sisi haturuhusiwi kwenda kwenye ile nini ile haramu hata kama kwa kuifanya kwetu itaondoa nini ile dharura tuliyokuwa nayo kupiga kura ni haramu kwa sababu ni kura katika demokrasia tunayemchagua anakwenda kuhudumia nini demokrasia na ni msimamizi wa nini wa demokrasia na mfumo wake ni mfumo umejaa alithmu na umejaa alhudwan, umejaa madhambi na umejaa uadui, na maasi yanayopatikana katika haya mambo ni ya kufikia, yani hayahitaji mtu apewe maelezo, yako wazi sawa sawa. Sasa tunasema tunaingia kwa ajili ya dharura, tutakiwa tuambie ni dharura ipi tunayoingilia pale, kama sasa hivi unatuambia tunaingia kwa ajili ya nini ya dharura tueleze tuna dharura gani sisi ya sisi kuingia kwenye hili jambo kwenye ile hospitali zipo au hazipo zipo madaktari wapo elimu ipo mashule yanajengwa ajira watu wanapewa na barabara zinatengenezwa hatusemi kwa asilimia mia moja wala hatusemi kwa asilimia hamsini, tujalie ni asilimia kumi peke yake. Hivi tuna dharura ya barabara ya lami ili kuingia kwenye haramu? Tuna dharura gani sisi, wakati huyu anayesema kwamba mimi nataka muda wenu niendelee, anatuambia nitafanya hili, nitafanya hili, nitafanya hili, nitafanya hili, na wanaokwenda kumuomba pana, tunaomba utufanyie hichi na hichi na hichi, anasema pia na hicho nitakifanyia kazi hebu tuambie wewe una dharura gani nyingine ya kwenda kufanya ibada sijui kama Kiswahili mmenielewa mnataka mjitawale mwe ni nchi yenye maamuzi kuna nchi ya demokrasia na maamuzi za Afrika hapa hatuijui dunia nchi za Afrika zina maamuzi ya demokrasia hiyo dunia haina maamuzi ya demokrasia si Netanyahu anaua watu kila siku hizo haki za binadamu zimeshafanya kazi gani amekamatwa si mauaji ya kimbali amefanya ameshtakiwa wapi nani kamkamata sasa kwa nini unakuja kuwadanganya waislamu kupitia kitu ambacho ni wahamu yani unakidhania kitakuwa alafu umemjuaje kama huyu aliyekuwepo hatoyafanya aliyoyaahidi kuliko huyu ambaye hajaingia akajua utamu wa sukari ulioko ndani yake una kipimo gani cha kuingiza waislamu kuhamasisha hili jambo kwa nini usimu wazi tu kuliko kuitumia kaida hii katika jambo kama hili sasa hii dharura unayosema kwamba tunaweza tuseme tus, ah, tusipige kura wapige walevi watupu kwani Zanzibar kuna walevi watupu na ni walevi watupu Tanzania si ina katiba kuna kiongozi anaenda nje ya katiba lakini tujalie pia ameikhalifu ile katiba ametuzuia kuswali ametuzuia kutangaza dini imetokea kwa kiongozi gani kulifanya hili wote waliopita kutawala Tanzania nani ametokea kufanya hili na mtume katuambia tuchukie matendo yao tusijiondoe katika utiifu ni mara ngapi umefanyika uchaguzi serikali ikatangaza mshindi ni fulani alafu watu wakapinga na wakatoka barabarani na wakafanya vurugu mara ngapi imetokea na watu wamedhurika na damu imemwagika haya ni madhara au ni maslahi si madhara haya umedhurika watu wangapi kwa nini mlipoingia hamkutosheka na maamuzi yaliyotangazwa wasema kwamba tusipoingia tutakwenda kuadhibiwa na Allah ni Allah kuadhibu kwa demokrasia kivipi sasa hii ni bati kutumia kaida hii katika kuingiza hili jambo hili sharti la kwanza lishavunjika kwamba sharti hili halijatimia katika kipengele cha kupiga kura kwenye demokrasia tunafahamiana vizuri itabakia demokrasia itabakia kupiga kura ni haki ya mtanzania ana hiari kuitekeleza na ana hiari kuto kuitekeleza usijihusishe na dini ugomvi wetu sisi ni kuhusisha na sheria nini ya dini na usijihusishe na kuondoa madhara na waislamu hawawezi kuondolewa madhara kwa jambo linalokwenda kinyume na mafundisho ya Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini ashartu thani Sheikh Ibn Uthaymeen akasema sharti ya pili antandafi'a ad-darura bihi tuhakikishe ile dharura itaondoka kwa kulifanya lile jambo fa ila mtandafi'a ad-darura bihi ikiwa haitaweza kuondoka ile dharura tuliyoweza ku, kuingilia kwenye lile jambo fa innahu yabqa ala tahrimi lile jambo litabakia kwenye uharamu wake na waislamu hawataruhusiwa kulifanya wa inshakakna ikiwa katika kuliingia lile jambo kulifanya kuna mashaka tunatilia mashaka hal tandafi'u au la je kukunifanya kwetu kutaondoa yale madhara au hakutaondoa madhara fa innahu yabqa aidha ala tahrim pia litabakia vile vile kwenye uharamu sasa tusaidie katika kutekeleza hili jambo tuna hakika tunaondoa madhara au madhara yatabaki tukiwa tuna mashaka na hilo basi lile jambo litabakia kwenye uharamu wadhālika irtikābu al almahdhuri na kwamba kufanya jambo lililotahadharishwa mafsadatun mutayaqina ni madhara ni uharibifu wenye yaqini wandifau dharura wandifau dharurati bihi na kuondoa dharura kwa kutumia jambo la haramu mashkukun fihi ni jambo linatiliwa mashaka ولا ينتهك المحرم المتيقن لأمر مشكوك فيه hairuhusiwi watu kuingia kwenye haramu yenye yaqini kwa jambo ambalo tunalitilia mashaka ndani yake tutalipata ama hatutolipata wa min thamma na kutoka hapo basi yakhtalifu alhukmu fi rajulin jai'in kuna tofautiana hukumu kwa mtu mwenye njaa lam yajid illa maita ambaye hajapata isipokuwa mzoga kama alivyomtolea mfano Muhammad Bachu kwamba wewe uhai wako ni madhara makubwa na kula nguruwe au kula haramu ni madhara madogo sawa sawa kwa unaingia kwenye madhara madogo kwa kuondoa madhara makubwa shekhe asema hivi rahimahullahu ta'ala wa min thamma na kutokana na ufahamu huo tuliotangulia kuzungumza hapo nyuma na kutaja haya masharti mawili hapo alhukmu fi rajulin ja'i'in hukumu ya mtu ambaye kwa mtu ambaye mwenye njaa lam yajid illa maitatan hajapata isipokuwa mzoga fahuna naqulu kul min almaita hapo tutamwambia kula huo mzoga faidha qala hadha intihaku lilmuharrami akituambia kwamba ni kila mzoga nitakuwa nimekula haramu kulna tutamwambia halalaka lidharura umehalalishiwa kula mzoga kwa dharura sio desturi yako li'annahu laysa indaka ma taakuluhu siwa hadha kwa sababu huna chakula zaidi ya huo mzoga waliannaka idha akalta indafa'at ad-darurata bihi na wewe utakapokula huo mzoga dharura itakuwa imeondoka tumefahamiana vizuri huyu ni mtu mwenye njaa ambaye hajapata nini chakula na asipokula uhai wake utaondoka na mbele yake kuna mzoga anaambiwa afanye nini ale ule mzoga hii ni akhafu dararaini ad tubihu al-mahdhurat tufahamiana vizuri sasa shekhe akasema wa rajulun qila la na mtu mwingine akaambiwa in tanawalta ikiwa utakunywa pombe yashfika min almaradhi utapona huo ugonjwa ulionao fahuna nakulu hapa tunamwambia hivi la yahillu laka an tatanawala alkhamra wewe huruhusiwi kunywa pombe mgonjwa ni dharura au sio dharura tumekumbuka manjaa ilikuwa ni dharura kule mwanzo au sio na hapa pia ugonjwa nini ni dharura sasa mgonjwa akaambiwa kunywa pombe, ukinywa pombe utapona. Fahuna naqulu, atamwambia la yahillu laka an tatanawala alkhamra, wewe sasa hapa huruhusiwi kunywa pombe, sio halali kwako. Walau qila laka innahu yashfika min almaradhi, hata kama umeambiwa hiyo pombe itakuponya huo ugonjwa, sio halali kuinywa. Limadha? Awalan liannahu la yutayaqqanu alshifaa bihi hakuna yaqini ya kupona kwa kunywa pombe فإنها فإنه ربما يشربه ولا يبرأ من المرض anaweza kunywa ile pombe na asipone ule ugonjwa fa innana nara kathiran min almarda tunaona wagonjwa wengi yatanawaluna adwiyatan nafi'a wanakunywa dawa zenye manufaa za halali la yutayaf la yantafi'una biha na hawanufaiki na zile dawa ni dawa sio za haramu ni dawa za halali na madaktari wamethibitisha zinatibu ule ugonjwa na wanakunywa na hawaponi tumefahamiana vizuri kwa hivyo hiyo dawa unayodhania wewe ya pombe haifai ثانيا jambo la pili anna almarida qad yabra'u biduni ilaji mgonjwa anaweza kupona bila dawa bitawakkulihi ala Allah subhanahu wa ta'ala wa du'aihi la anaweza kupona bila dawa kwa kumtegemea kwake Allah na kumuomba dua Allah akamuomba Mola wake akawa na yaqini na maombi na Mola wake na akapona na pia kuombewa na ndugu zake waislamu wa duai nnasi lah na watu kumwombea dua au haijatokea watu hawaponi kwa maombi wengi wanapona wama ashbaha dhalika hadha min haythu at-ta'lim amma min haythu ad-dalil أما katika upande wa dalili faqad jaa fi fi alhadith an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala inna Allah lam yaj'al shifaakum fima harrama alaykum Allah hajajalia ponyo yenu katika mambo aliyokuharamishieni hakuna ponyo kwenye haramu akhrajahu at-Tabarani من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيحه في الصحيحة ikiwa hiyo ndiyo hali Allah subhanahu wa ta'ala hajaweka shifaa kwenye ponyo kwenye haramu umekatazwa usinywe jambo hilo pombe ni haramu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala lam yuharrimuhu alaina illa li'annahu darun bina Allah hakutuharamishia pombe isipokuwa ina madhara kwetu fa kaifa yakunu almuharramu shifaa'un wa dawa'an vipi haramu itakuwa ni ponyo na itakuwa ni dawa walihadha yahrumu tadawi almuharrama na kwa hali hiyo basi ni haramu watu kujitibu kwa vitu vya haramu kama nassa alayhi ahli alilmi kama ilivyoelezwa na wanawachuoni wala yuqalu hadha darura wala halisemi kwamba hili jambo la dharura kama yadhunnuhu ba'dul amma kama wanavyodhania baadhi ya watu nimeleta hii kwa sababu Muhammad ametumia kaida ya kielimu ya kiusuli kuwahalalishia watu jambo la nini la haramu lakini maneno ya ahlulilmi ilmi yanatufafanulia sisi matumizi ya hizi kaida hauzitumii kwa akili yako na mahawa ya nafsi yako unavyoona tu kwa mizani ya akili yako ukaileta uchaguzi uliopita wazanzibari walipigwa au hawakupigwa yalitangazwa matokeo wakayakataa wakapigwa uchaguzi uliopita nyuma yake walipigwa walitangaziwa matokeo wakayakataa leo wewe hawa wazee wako unawapenda huwapendi yani unaokuja kuwahimiza katika vitu ambavyo wameshaingia na wameshadhurika na wameshaumia unakuja kuwachukulia kadi za kiusuli kuonyesha kwamba unazungumza kielimu hiyo ni elimu gani unayozungumza ya kuingiza watu katika matatizo tusema lau kama angelikuwa anayazungumza pasina kunasibisha na dini, sisi tuna haja ya kuzungumza. Lakini unapotaja kanuni za kielimu pasina kuchunga maneno ya ahlul ilm katika kanuni hizo za kielimu na ufafanuzi wa kanuni hizo, wewe unafanya dhulma na unafanya khiana katika milango ya elimu. Akhafu dararaini itakuwa iko wapi? kati ya hawa wachaguzi wagombea wa urais hem tusaidie akhafu dhararaini iko kwa nani si kwa yule aliyekuwepo ah, nisaidieni si ni kwa yule aliyekuwepo sasa utuambie wamfanyia kampeni kwamba akhafu dhararaini mwacheni aendelee na miaka mingine mitano iliyobakia au sio lakini ukituambia akhafu dhararaini hapa tumpe huyu anayekuja huenda akafanya lipi atakuja kulifanya wakati mwenzake kaishaanzisha kwa nini unazungumza vitu vya uongo unavinasibisha na dini na unawafanya waislamu kwa kusoma vitabu vya kiarabu uwaaminishe kwamba unazungumza dini na mwanzo umekubali kwamba sisi tunaafikiana na Abu Musa kwamba demokrasia ni ushirikina ni ukafiri lakini tunachokizungumza hapa ni uchaguzi uchaguzi gani unazungumza uchaguzi wa kisheria ama uchaguzi wa kishaitani midamu hili jambo lina mipaka yake ya kinchi liache liende kinchi na uwaache watu kwenye huria walionayo usije ukalinasibisha na dini na kuwaingiza watu kwenye haramu wakaingia kwenda kucheza madisko huko katika viuno kwa ajili ya kumshangilia mtu na alipokosa wakapigwa na wakakataa kutoka barabarani mpaka wengine wanauliwa kwa ujinga tu na maslahi ya watu wengine unapoingia kwenye uchaguzi ukiambiwa fulani ameshinda na waliotangaza ndio wasimamizi wajibu wako ni nini ti rudi nyumbani kalale muombee dua aliyochaguliwa ataenda vizuri ama ataenda vibaya lakini mimi sijamchagua juzi tuliona juzi juzi hapa wale wale wanini wale wale wagombea wanaopelekwa kwenda kuchujwa eh nyie mmempitisha wa kwenu kwa asilimia mia moja au sio wenye wenye elimu na hilo jambo na wenye kuijua siasa yao na mfumo wa chama chao wakasema kwa mujibu wa sera zetu sisi huyu hafai kuwa mgombea atakuwa huyu watatu atakuwa huyu wanne Alafu nyie hao hao mnaingia barabarani, hatutaki. Hamtaki nini? Simtoke kwenye chama. Kwa nini viongozi wa chama? Viongozi wa chama wanawajua watu wanaofaa kwenye chama chao, au sio Wakamchagua anayefaa. Wajibu wako ni nini? Wajibu wako ni kusikia na kutii. Kumbe kumbe unawafanya watu waendelee kuwa si wasikivu na watiifu. Sasa wewe unaingiza watu kwenye madhara. Na lau ingelikuwa ni hivi, ingekuwa furaha, ingekuwa ni amani lakini watu wakishindwa wataingia barabarani watavunja vitu vya watu wengine wataibia watu na serikali ishatangaza aliyeshinda ni fulani wajibu wenu nyinyi kwa mafundisho ya dini yenu tumesikia tunatii tunakwenda kukaa kusubiria mengine madhara yanayotukuta yanatokamana na maasi yetu sisi wenyewe sasa hizi bawabiti za kisheria huyu kijana atakiwa kazisome vizuri asitumie muda wa kwenye mitandao kuwaharibia waislamu imani zao na hili ni jambo ambalo halifai nimalizie nasaha zangu kwenu na kwa waislamu kwa ujumla kwa kuyasoma maneno ambayo yamezungumzwa na ahlul ilmi kama ilivyokuja katika vitabu mbalimbali vya dini yetu ya Kiislamu ametaja al-Imamu al-Ajurri katika kitabu chake Ash-Sharia katika safha ya 38 عن عمر عن عمرو بن يزيد أنه قال أسمع عمرو بن يزيد سمعت الحسن أيام يزيد بن مهلبي لنمسكي الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى كسيما كتك masiku ya utawala wa Yazid asema atahu rahatun wa atahu rahatun walimjia kundi la watu kumja kumweleza mtazamo yao na kuipinga kwao serikali na kutokubaliana na utawala wa yule bwana faamarahum an yalzamu buyutahum akawaamrisha nendeni mkakae majumbani kwenu wataka kufanya maandamano wataka kuchukua silaha wataka wapambane na mtawala kwa sababu mtawala anafanyia dhulma akawaambia kalazimieni majumba yenu wayughliqu alaihim abwabahum na akawaamrisha wajifungie milango ndani anasema amru بن يزيد samitu الحسن يقول سمعت الحسن ايام يزيد بن مهلب يقول nilimsikia alhasan hasan katika zama za utawala wa Yazid ibn Muhallab anasema atahu rahatun walimjia watu faamarahum an yalzamu buyutahum akawaamrisha waende wakabakie majumbani kwao wakalazimiane na nyumba zao wayughliqu alaihim abwabahum na wajifungie milango ndani wajifungie ndani wasitoke nje thumma qala kisha akasema wallahi wallahi ninamwapa allah lau anna an-nasa idha ibtulu idha ibtulu min qibali sultanihim lau watu wanapojaribiwa wakapewa mitihani kupitia viongozi wao watawala wao sabaru alafu wakasubiri katika ule mtihani wa kiongozi wao ma labithu wasingilikaa muda mrefu an yurfa Allahu azza wa jalla dhalika anhum kuwaondolea ile balaa walioipata kutoka kwa kiongozi wao lau watu raia wangilikuwa ni wavumilivu kwa mitihani wanayoipata kupitia watawala wao basi wasingelikaa muda mrefu Allah angekuwa shafanya nini ameondoa ile dhulma na ile tabu wanayoipata kutoka kwa hao watawala wadhalika annahum yafzauna ila saifi lakini tatizo ni kwamba wao wanakimbilia kwenye silaha wanachukua upanga wanaingia barabarani wanaenda kwenye maandamano wanaambua kupambana basi wakifanya hivyo fayukaluna ilaihi wanaegemezwa kwenye silaha zao wanaachwa na mawe yao wanaachwa na maandamano yao wanaachwa na silaha zao kinachofuatia ni mkong'oto kwenda mbele wanapigwa mpaka wanakufa watavunjwa miguu watavunjwa mikono na Allah anaondoa msaada wake si mnaona silaha zenu zinaweza kuondoa dhulma embu ondoeni mnakimbilia porini mtarudi baada ya miezi sita uchaguzi kuisha au sio lakini mmekimbia kwa kipigo mmeambiwa ameshinda fulani si si aliyotangaza ndo mtawala wakati huo mtawala akatangaza ameshinda fulani hatukubali ukubali nini mimi ndo msimamizi nimesema ameshinda fulani ni sawa ameshindwa ni sawa ameshinda mimi nimesema amefanya nini ameshinda. Wajibu wako huo ni mtihani au sio mtihani? Huo ni mtihani. Wajibu wako ni kusubiri juu ya huo mtihani. Wewe umekataa kusubiri, ukashika upanga, ukashika jiwe, ukashika mti, ukaingia barabarani, ukaionyesha dunia. Allah anasema endelea na dunia yako, mimi msaada wangu kwako na uondoa. Kinachofuatia ni madhara wa wallahi na ninamuapa Allah ma jau biyaumin khairin qattu hawajawahi kufanikiwa hata siku moja hakuna kheri iliyopatikana kwenye maandamano hata siku hii hata siku moja hakuna kheri iliyopatikana kwa watu waliojitoa kupambana na serikali hata siku moja thumma tala kisha wakawasomea aya watammat kalimatu rabbika alhusna على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون akawasomea hii aya yametimia maneno ya Mola wako maneno mazuri juu ya wana wa Israeli kwa namna walivyovumilia walivumilia nini wana wa Israeli shari na balaa la Firauni, au sio? Ni mtawala gani Tanzania aliyemfikia robo Firauni? Nani mtawala gani huyo? Wewe dharura gani unaenda kumtoa yule? Umeshaambiwa niacheni malizie miaka yangu kumi mitano iliyobakia, si umwachie kelele za nini? Hatutaki haya. Umeingia kwenye uchaguzi, ameshinda, hatutaki. Wataka nini sasa wewe? Wewe wataka tukutie bakora yeye. Kinachofuatia sasa, unajidhuru wewe, unadhuru mkeo, unadhuru watoto, unadhuru familia na jamii. Lakini ni fursa wanazitumia watu kuwaibia watu pia, na wanazitumia watu pia vile vile kueneza uovu. Haya ni maneno walikwenda watu kwa Al-Hasan Al-Basri na akawanasihi, akawaambia haya maneno, lakini pia akasema rahimahullahu taala, i'lam, tambua wewe Muislamu عفاك الله الله أكسامح أن جور الملوك نقمة من نقم الله ujeuri wa utawala ujeuri wa watawala ni adhabu miongoni mwa adhabu za Allah yani viongozi kuwa majeuri ni adhabu miongoni mwa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala wa niqamullahi la tulaqa bisuyufi na adhabu ya Allah haiondolewi kwa upanga, hupambanishi adhabu ya Allah na upanga. Wa innama tuttaqa wa tustadfa'u bidduai waltaubati walinaba, inapambanishwa adhabu ya Allah kwa watu kuiondoa kwa kumuomba Allah dua na watu kufanya tauba ya madhambi yao na watu kurejea kwa Mola wao wakayaacha yale makosa waliqlau ani dhunubi wakajivua kwenye madhambi walionayo huo ndio mwongozo inna niqama llahi mata luqiyat bisayfi kanat hiya aqwa adhabu ya allah wakati wowote ukiipambanisha na upanga yenyewe ndio inaenda kuukata ule upanga upanga hauwezi kuikata adhabu ya Allah tabaraka wa taala haya ni maneno ya maimamu wa Kiislamu wanaojua shari za kupambana na watawala wanaoyajua maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam kipimo gani ambacho unakuja kukiweka kwenye jamii ya watu akhafu dararaini unakitoa wapi hichi kipimo katika hali hii na katika hasa katika nchi yetu ya Tanzania ambapo watu tuna amani ya kuzungumza uhuru katika dini yetu tunaabudu hadharani wataka nini tena kingine wewe haya yaliyobakia yaondoe kwa tauba yaondoe kwa kulazimiana dini yako na wepesi wa maisha unapatikana kwa waumini kwa kurudi kwa Mola wao na kulazimiana na mwongozo wa mtume wao sallallahu alayhi wasallam kilichobakia kwa kijana kama ameamua kufanya kampeni awe muasi tu yeye aseme kwamba anamfanyia kampeni mtu wa ACT ama anamfanyia kampeni mtu wa wa CCM na usinasibishi maneno yako na dini hili ni kosa na hata wagombea unaowazungumza wanajua hii ni siasa na hiyo ni dini usichanganye dini na siasa wanaikusudia siasa ya demokrasia usiichanganye na dini kwa sababu ni vitu viwili haviendi pamoja wao wanasiasa wasema hivyo au hamkumbuki kuna watu walikamatwa kwa kuzungumza siasa kwenye misikiti yao kwa kuwazungumza watawala kwenye misikiti yao kwa kufanya kampeni kwenye misikiti yao sio wamekamatwa wengi na kuna watu waliotumia mimbari hizi kuwafanyia watu kampeni wa upinzani kwa ile dhana kwamba wenyewe wakija watakuja kufanya mazuri zaidi wakaambiwa musichanganye dini na siasa ni dini gani usichanganye na siasa hawa wanaojua demokrasia wamekwambia hivyo wewe unataka nini sasa kama wewe sio mjinga wewe katika dini yako mimi nadhani ni bora angeenda kaisoma demokrasia akaijua kuliko kuzungumza kitu ambacho ukijui sasa haya nimeyasema sisi waislamu tuwe na amani tuwe na utulivu na tumuombe Allah tabaraka wa taala ajalie uchaguzi huu uishe kwa amani watakaopewa majukumu